Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա մեր զրույցի առանցքը կհանդիսանա Հայաստանի առաջին հանրապետությունը եւ Արցախայցյան ազգային աստագրական պայքարը թեման։ Հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության ողջ ընթացքում անկախ դարաշրջանների տարաբնույթ ռազմական իրադարձությունների հոլովույթից Հանուր հայության գիտակցության մեջ Արցախ աշխարհը մշտապես ընկալվել եւ ընդունվել է որպես հայոց պատմական բնորանի բաղկացուցիչ, անկակտելի մաս։ Բնականաբար այս հաստատուն ամբեկ գիտակցությամբ է հայ ժողովուրդը թևակողել իր պատմության անհամեմատ ողբերգական ու հերոսական ժամանակաշրջաններից մեկը 20-րդ դար։ Կարելի ասել մարդկության ողջ պատմության ընթացքում երևի թե աշխարհի մեկ այլ ազգային հավաքականություն նման կար ժամանակամիջոցում չի ապրել ողբերգականության ու հերոսականության այն ահռելի ըստ էության հակադրամիասնական ճափականակը, որտիսին բաժին է հասել եւ որին տոկացել է հայ ժողովուրդն այդ դաժան տասնամյակներին աներկբա պահպանելով հանդերձ իր ազգային ինքնությունը Պահ անգամ չկորցնելով դարերի վեր իրեն ուղեկցած պայծառ ապագայի ազատ, անկախ ու միացյալ հայկական պետականության վերակերտման, ինքնիշխան ապրելու եւ արարելու հույսն ու հավատը։ Իրադարձությունների այդ խառնարանում մշտապես մայր ժողովրդի հետ էր ազատատենչ Արցախահայությունը, պատմական Հայաստանի 10-րդ նահանգի Արցախ աշխարի ողջ հայ բնակչությունը որի խիզախ զավակներն ամենուրեք էին թուրքական ոսոխի դեմ, անզորած մարտնչելով արեմտյան Հայաստանի ֆիդայական խմբերում, ցարական զորքերի մաս դարձած հայկական կամավորական ջոկատների կազմում, ազնագրական ու պաշտպանական մարտեր մղելով Կովկասյան ճակատում, Թուրքական զորքերի դեմ աներեր պատնեշվելով Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերում, պաշտպանելով հայրենի լեռնաշխարը թուրք, թաթար, քրդական հրոսակների ավերիչ արշավանքներից, գործուն մասնակցություն ունենալով ազգային ինքնիշխանության վերականգնմանն ու վերակերտմանը Հայաստանում եւ Արցախում, հայրենի լեռնաշխարի ճակատագիրը միահյուսելով իր անկախ պետականությունը հրճակած մայր հայրենիքի Հայաստանի առաջին հանրապետությանը։ Հայոց պատմական հայրենիքի ազդագրման ու պաշտպանության, հայկական պետականության վերականգնման առաջնագծում էր նաև Արցախյան ցակումով ազգային հերոսների մի ամբողջ ցաղկաբույլ։ Ազգային ազգագրական շարժման ականավոր գործիչներ Եփրեմ Դավթյան, Եփրեմ Խան, Նիկողայ Օստեր Հովանիսյան, Նիկոլ Դուման, Վանի նահանգապետ, Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր կառավարիչ Արամ Մանուկյան, Սարդարապետի պաշտպանության կազմակերպիչ եւ ճակատամարտի գլխավոր հրամանատար Զորավար Մովսես Սիլիկյան, այդ ճակատամարտում Սարդարապետի ուղղության ընդհանուր հրամանատար գնդապետ Դանիել Բեկ Փիրումյան, 5-րդ հրաձգային գնդի Ղարաբաղի մահապարտների գնդի հրամանատար Պողոս Բեկ Փիրումյան, Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի հերոս հրետանու հրամանատար կապիտան Տեր Մոսիսյան, Սարդարապետի ճակատամարտում առաջին հեծելագնդի սպա Հովանես Բաղրամյան, հետագայում խորհրդային միության մարշալ, նշանավոր հոգևոր գործիչ, հայ մշակույթի նվիրյալ գիտնական Սարդարապետի արծիվ պատվանանն արժանացած Գարեգին Հովսեփյան, հետագայում 1940-ական թվականներին Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին առաջին Հովսեփյան եւ շատ ու շատ այլ նվիրյալներ Հատկանշական է հետևյալ պատմական իրողությունը։ Ինչպես որ անցած դարավերջին էր, երբ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին հրճակվեց Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, հրճակվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին նույնպես եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության գրեթե հասակակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի առաջին հանրապետությունը, որ հրճակվել է 1918 թվականի հուլիսի 22-ին։ Այն համար մակարոնների գնով գոյատևեց 2 տարի։ Ինչպես հայտնի է, որպես անկախ վարչակահական միավոր Լեռնային Ղարաբաղը հրճակվել է Արցախայության առաջին համագումարում 1918 թվականի հուլիսի 22-ից 26-ին, որը գումարվել էր Շուշիի թեմական դպրոցի դահլիճում։ Իդեպ, ընդհանուր առմամբ 1918-1920 թվականներին երկու տարում հրավիրվել է 10 համագումար, ընդ որում բացառապես արտահերտ կարգով, ինչը պայմանավորված էր իրավիճակի պարբերական սրացումներով։ Առաջին համագումարն ընտրել է ազգային խորհուրդ եւ ժողովրդական կառավարություն, իսկ վերջինս հուլիսի 24-ին ընդունել է հրճակագիր, որում ներկայացված էին նորաստեղծ պետական իշխանության խնդիրները։ Դարասկզբի հայոց երկրորդ Արցախյան պետությունը նույնպես օժտված էր պետականության բոլոր խորհրդանիշներով՝ ազգային խորհուրդ, կառավարություն, բանակ, արդարադատություն, առողջապահություն, կառավարման այլ գերատեսչություններ։ Համագումարն Արցախ-Ղարաբաղը հրճակում է որպես Արարատյան Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության անբաժան մաս։ Ղարաբաղը Արարատյան Հանրապետության մասն է կազմում, թեև տիրող պայմանների շնորհիվ կտրված է նրանից, սակայն պիտի ճանալ կապ հաստատել ու կցվել նրան, նշվում է որոշման մեջ։ Նաև հայտարարում է, որ Ղարաբաղի ժողովրդական կառավարությունը պիտի ունենա երկիրը կառավարելու բոլոր իրավունքները, մինչև կցումը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ղարաբաղի ժողովրդական կառավարության առաջին նախագահ է ընտրվել նշանավոր ազգային, հասարակական եւ պետական գործիչ Հույդա անդամ Եղիշե Իշխանյանը, ով պատասխանատու պաշտոնները վարել նաեւ Հայաստանի առաջին հանրապետությունում։ Ինչպես նշում է պատմաբան Հրանտ Աբ รา համյանը, մեջբերում եմ, Այդ ժամանակաշրջանում Արցախ-Ղարաբաղը գտնվում էր չափազանց ծանր պայմաններում։ 3500 տաճկահայ գաղթականներ Արցախի ճանապարհին Զարիսլուի մոտ օղակվել էին թուրք ավազակների կողմից։ 5000 գաղթականներ Շուշի էին գաղթել Արցախի Ղարաղշլաղի Բերթաձորի ենթաշրջանից։ Պետք էր հոգալ նրանց մասին, միաժամանակ պայքարել թուրք ավազակախմբերի դեմ, վերականգնել կապերը Բաքվի, Գորիսի եւ Գանձակի հետ, նպաստել արտնաբերական ձեռնարկությունների վերականգնմանը, կարգավորել գյուղական, լուսավորչական եւ ճանապարհորդական աշխատանքները։ Մի խոսքով, ճգնաժամի մեջ գտնող երկրամասն այդ վիհից դուրս բերելու համար պետք էր ձեռնարկել համարձակ քայլեր։ Կառավարության նախագահ Եղիշե Իշխանյանն անում էր անհնարինը՝ մեջբերման ավարտը։ Օգոստոսին եւ սեպտեմբերի սկզբին կազմակերպվել էին շրջանային ինքնապաշտպանական ուժեր, որոնք զինամթերքի խիստ կարիք ունեին։ Մոտավոր հաշվումներով Արցախն այդ ժամանակ կարող էր մարտի դուրս բերել 20000 զինվոր, սակայն եղած փամփուշտը հազիվ կարող էր հերիքել 1-2 օր։ Ուրեմն կառավարությունը պետք է հոգար նաև այդ հարցի մասին, որն անչափ կարևոր էր։ Անգլիական հրամանատարությունը, վարելով խորաման քաղաքականություն, շուտով Ղարաբաղում ստեղծում է նահանգապետություն եւ նահանգապետը նշանակում ազգությամբ քուրդ, մասնագիտությամբ բժիշկ Մուսավատ Հայատյաց ազգայնամոլ Խոսրովբեկ Սուլթանովին։ 1919 թվականի փետրվարի սկզբին նա զորքով եւ 7 միլիոն ադրբեջանական մանաթով մտնում է Շուշի։ Սուլթանովը հստակ խնդիր ուներ կաշառել Արցախահայերին եւ ստորագրել տալ մի հայտարարք հայտարարություն, թե իբր նրանք Ադրբեջանի մուսավատական կառավարությանն ընդունում են 1918 թվականի մայիսի 27-ից։ Սակայն թե Սուլթանովը եւ թե մուսավատ պարագլուխները չարաչար սխալվեցին Արցախում եւ ոչ մի հայ չստորագրեց քաղաքական այդ ամբարո հայտարարությունը, արձանագրում է Հրանտ Աբրահամյանը։ Արցախի հայության ներկայացուցիչների հաջորդ համագումարները նույնպես, չնայած Բաքվի եւ անգլիական հրամանատարության լիազոր ներկայացուցիչների պահանջներին ու սպառնալիքներին, կարելի ասել հիմնականում անդրդվելի են մնում Ադրբեջանի գերաշխանությունը ճանաչելու հարցում, վերահաստատելով Հայաստանի Հանրապետությանը միանալու որոշումը։ Այևս մեկ պատասխան, որ 1919 թվականի փետրվարի 10-ից 20-ը կայացած 4-րդ համագումարում ընտրված Ղարաբաղի հայոց ազգային խորհուրդը տվել է անգլիական հրամանատարությանը մեջ բերում եմ։ Ղարաբաղի հայության գերագույն լիազոր ներկայացուցիչներն իրեն 4-րդ համագումարում միաձայնությամբ վճռել են չճանաչել Ադրբեջանի իշխանությունը, որ Ղարաբաղը իր հազարամյա պատմական հուշարձաններով եւ 85%-ից ավելի հայ ազգամնակությամբ հանդիսանում է Հայաստանի անբաժան մասը, որպես նրա բնակավարներից մեկը մեջբերման ավարտը։ Այս առումով կտրական էր նաև 1919 թվականի ապրիլի 23-ից 29-ը տեղի ունեցած 5-րդ համագումարից հետո Արցախի հայության անունից հրապարակված հայտարարությունը, որտեղ ասված է. «Մեջբերում եմ Ղարաբաղը ի սկզբանե եղել է Հայաստանի անբաժան մասը, որպես նրա գավառներից մեկը եւ որպես այդպիսին պիտի գծվի Հայաստանին։ Մերժել եւ ոչ մի կերպ չճանաչել Ադրբեջանի իշխանությանը»։ Մեջբերման ավարտը Համագումարի ընթացքում ապրիլի 24-ին հանդիպում ունենալով ազգային խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Եղիշե Իշխանյանի հետ, Շատելվորտը փորձում է նրան մեղադրել անգլիական հրամանատարության պահանջն արցախցիների կողմից մերժվելու կապակցությամբ։ Եղիշե Իշխանյանը նրան պատասխանում է, թե համագումարը կատարել է արցախահայության կամքը ապա ավելացում, որ արցախցիները ատելով ատում են ադրբեջանա-թուրքական դահիճներին, որոնք հազարավոր հայերի արյուն են թափել Բաքվում, Ղարաբաղում, Զանգեզուրում եւ այլ վայրերում։ Համագումարը, լսելով անգլիական հրամանատարի պահանջը, դարձյալ միանգամայն անհնարին է գտնում փոխելու իր ժխտական որոշումը, որը թելադրված է Ղարաբաղի ամբողջ հայության անհող դողտ կանքով քանի որ Ադրբեջանը միշտ աչակից եւ գործակից է եղել Տաճկաստանի կողմից ընդհանրապես հայերի եւ մասնավորապես Ղարաբաղի հայության դեմ ուղղված գազանություններին, որտիսին մնում է այժմ։ Զավեշտալի է հնչում, բայց փաստ է, Հետագայում Ադրբեջանի մի շարք հեղինակներ խեղաթյուրելով պատմական ճշմարտությունը գրել են, թե իբր հայ գյուղացիական 5-րդ համագումարում որոշվել է ճանաչել խորթային Ադրբեջանը միանալ նրան։ Իսկ թե 1919 թվականին ինչ խորթային Ադրբեջանի մասին կարող էր խոսք լինել, թոնեք նրանց հիվանդ երևակայությանը։ Արցախայության հաջորդ 6-րդ համագումարը, որտեղի ունեցավ 1919 թվականի հունիսի 28-ից 30-ը Վարանդայի շոշ գյուղում եւ որին ներկա էր 500 հոգի, փաստորեն մնացել է անավարտ։ Իրավիճակն Արցախում շատ ավելի բարդ ու ողբերգական երանգներ էր ստացել։ Ըստ էության, երկրամասը կանգնել էր կորցանման եզրին։ Այն փրկելու համար քաղաքական եւ հասարակական ուժերն օգտագործում էին բոլոր հնարավորությունները։ Նույնիսկ Բաքվում բանակցություններ էին վարում Ադրբեջանի ղեկավարության հետ համաձայնության եզրեր որոնելու համար։ Այդ վճռորոշ հարցին պատասխան կարող էր տալ միայն Արցախայցյան 7-րդ համագումարը, որը տեղի ունեցել 1919 թվականի օգոստոսի 13-ից 22-ը Շոշգյուղում, չնայած Սուլթանովը նախորդ պահանջել էր համագումարը հրավիրել Շուշի քաղաքում եւ իր ներկայությամբ լուծել Ղարաբաղի Ադրբեջանի ենթակայության տակ դնելու հարցը։ Սակայն ազգային խորհուրդը մերժել է նրա պահանջը եւ որոշել Սուլթանովիչին շումից հեռու գտնվելու համար համագումարը հրավիրել Գավառում։ Դրան մասնակցելու համար շրջաններից եկել էր 98 падգամավոր։ Ազգային խորհրդի 7 անդամի տրվում է վճռական զայնի իրավունք։ Այդ համագումարի քարտուղար Արամ Կիսիբեկյանի բնորոշմամբ Այն եղել է զուտ անկուսակցական համաժողովրդական համագումար, որի աշխատանքների ընթացքում ոչ մի տարաձայնություն կամ կուսակցական վեճ գոյություն չուներ։ Մինչդեռ ահա համագումարին անդրադարձած թուրք հեղինակները պնդում են, թե այդ համագումարը համաձայնել է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ հայ հեղինակները նշում են, որ ելնելով այդ ժամանակ երկրամասի համար ստեղծված ցաներ վիճակից Արցախայությունը համաձայնել է ժամանակավորապես մինչև Փարիզի խաղաղության վեհաժողովի որոշումը իրեն համարել Ադրբեջանի սահմաններում եւ այսպես համագումարը քննարկելով Ղարաբաղի քաղաքական դրության հարցը որոշում է Սուլթանովի որպես մուսովատական Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչի հետ կնքել ժամանակավոր համաձայնագիր, որն Արցախ Ղարաբաղի անունից ստորագրել է համագումարի կողմից ընտրված պատվիրակությունը։ Հայտնի է, որ 7-րդ համագումարի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված ժամանակավոր համաձայնագրի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախարարների խորհրդի նախագահ եւ արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Խատիսյանը Փարիզի վեհաժողով ուղարկած բողոքում Շարադրելով վերջին 1 տարում Արցախայցյան մղած ազգագրական պայքարի համառոտ պատմությունը ամենաբուրըն կերպով բողոքում է Արցախի ազգաբնակչությունից կորզված համազանության դեմ եւ հիշեցնում, որ Արցախը ժամանակին կազմել է Հայաստանի անբաժան մասը։ Նա գրում է, որ Արցախը աշխարհագրական կապերով կապված լինելով հայկական սարահարթին կազմում է Հայաստանի բնական ամրոցը, առանց որի նրա հյուսիսային սահմանը կմնա անպաշտպան։ Ստեղծված երավիճակը քննարկվեց Արցախայության 8-րդ համագումարում, որ տեղի ունեցել 1920 թվականի փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 5-ը Վերստին Շոշ գյուղում։ Չնայած Սուլթանովը հասկանալի պատճառով դարձյալ պահանջել էր համագումարը հրավիրել Շուշի քաղաքում։ Այս համագումարը նախորդների համեմատ ուներ որոշ առանձնահատկություն։ Նախ բոլշևիկ եւ էսեր падգամավորների մի մասը չգնաց համագումար եւ մնալով Շուշիում այստեղ կազմակերպեց խորհրդակցություն եւ որոշում ընդունեց Արցախը թողնել Ադրբեջանի սահմաններում։ Չճանաչել Շոշ գյուղում տեղի ունեցող 8-րդ համագումարը եւ նրա ընդունած որոշումները։ Խորհրդակցությունը նաև հավաստեց, որ Ղարաբաղը հանդիսանում է Ադրբեջանի տնտեսական մաս եւ Հայաստանը չպետք է խառնվի Ղարաբաղի ներքին գործերին։ Իսկ Շոշ գյուղում տեղի ունեցած համագումարը, որին մասնակցում էին դաշնակցականներ, ինչպես նաև բոլշևիկներ, էսերներ եւ այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, ներկայացնում էր Գյուլիստանի, Ջիվանշիրի, Խաչենի, Վարանդայի եւ Դիզակի հայ բնակչությունը։ Համագումարին մասնակցում էին նաև Հայաստանից եկած մի շարք ներկայացուցիչներ, Քննարկելով Արցախի ներքաղաքական վիճակի վերաբերյալ հարցը, համագումարը շեշտում է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը բարբերաբար խախտել է օգոստոսյան ժամանակավոր համաձայնության ամենագլխավոր կետերը։ Համագումարի մասնակիցները բողոքի ձայն էին բարձրացում իլուր քաղաքակիրթ աշխարհի Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականության դեմ եւ պահանջում էին դրա առաջն առնել։ Համագումարից հետո ավելի խորացավ հակամարտությունը Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև։ Ադրբեջանն իր ձեռքերն արձակած համարելով սկսեց տենդագին նախապատրաստվել Արցախը բռնի ուժով իրեն ենթարկելու համար։ Արցախայցյան 8-րդ համագումարի օրերին առաջին անգամ ի հայտ եկան երկրամասի քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները։ Բոլշևիկները գտնում էին, որ Արցախայության փրկության միակ ելքը օգոստոսյան ժամանակավոր համաձայնագրի պահպանումն է, իսկ Դաշնակցական կուսակցությունը եւ քաղաքական մյուս ուժերը երկրամասի մտավորականության զգալի մասն ու ողջ գյուղացիությունն այն դիրքորոշման էին, որ երկրամասի հայության փրկության միակ ելքը Մայր Հայաստանի հետ վերամիավորումն է, թեկուզ զինված պայքարի միջոցով։ Անցնելով կտրուկ գործողությունների, Ադրբեջանը մուսավատական եւ թուրքական, ինչպես նաեւ քրդական հարուսակախմբերի միացյալ ուժերով Արցախ աշխարհը ողողեց արյան մեջ եւ 1920 թվականի մարտի 23-ին Մոխրի վերացեց Անդրկովկասում երբեմն հրճակ վայելած Շուշին հրի ու սրի մատնելով նրա հայկական թաղամասերը, կոտարելով քաղաքի եւ շրջակա հայկական գյուղերի ավելի քան 30 հազար բնակչի։ Ահա այդ ողբերգական իրադարձությունների համապատկերում է, որ 1920 թվականի ապրիլի 25-ին Վարանդայի ներքին Թաղավարտ գյուղում հրավիրվեց Արցախայցյան հաջորդ 9-րդ համագումարը։ Սակայն այն գումարվեց արդեն բոլորովին նոր ռազմաքաղաքական իրավիճակում։ Հայկական զորամասերը դրաստամատ կանայանի հրամանատարությամբ մտել էին Արցախ եւ երկրամասը հայտարարել Հայաստանի հետ միավորված։ Ժողովրդավարական այդ համագումարը միաձայն ընդունեց հետևյալ որոշումը. առաջին, Չեղյալ հայտարարել Արցախայցյան 7-րդ համագումարի անունից Ադրբեջանի կառավարության հետ կնքված ժամանակավոր համաձայնագիրը, ելնելով այն բանից, որ այն խախտվել է Ադրբեջանի զորքերի կողմից Շուշիում եւ Գյուղերում հայ բնակչության դեմ կազմակերպված հարձակմամբ։ Երկրորդ հրշակել Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը որպես նրա անբաժան մաս։ Երրորդ խնդրել Հայաստանի Հանրապետության Մոսկվայում գտնվող պատվիրակությանը համագումարի որոշման մասին հայտնել խորթային Ռուսաստանի կառավարությանը։ Սակայն տեղի ունեցավ որքան որ անցանկալին, նույնքան եւ կանխատեսելին Խորթային Ռուսաստանի 11-րդ կարմիր բանակի զորամասերը մինչ այդ մուսավատական կառավարության համաձայնությամբ, ինչը ձեռք էր բերվել Քեմալական Թուրքիայի հետագա նպատակային հորդորանքով, առանց թեկուս 1 հատիկ կրակոցի ապրիլի 28-ին խորթայնացրել էին Ադրբեջանը։ Իսկ մայիսի 2-րդ տասնօրյակի սկզբին մայիսի 12-ին ռուսական զորքերը մտնելով Արցախ-Ղարաբաղ այն նույնպես հայտարարում են խորթային։ Կարմիր բանակի հրամանատարության ճշմարտ տակ դրոն մայիսի 25-ին իր զորամասերով հեռանում է Շյունիկ, իր բերած զենքն ու զինամթերքը թողնելով արցախցիներին։ Հաջորդ օրը միևնույն ներքին թաղավար գյուղում հրավիրում է Արցախայության 10-րդ համագումարը, որի падգամավորների մեծամասնությունը բոլշևիկներ էին, Համագումարը որոշում է առաջին Լեռնային Ղարաբաղը հայտարարել խորհրդային, երկրորդ ստեղծել հեղկոմ, երրորդ հեղկոմի նախագահը ընտրել Սակո Համբարձումյանին եւ չորրորդ կապ հաստատել Շուշիի հեղկոմի հետ։ Խորթային Ռուսաստանի եւ Քեմալական Թուրքիայի համատեղ հյուսած հակահայ ռազմաքաղաքական եւ դիվանագիտական սադրանքների, ինչպես նաեւ հայ բոլշևիկների անհերատես ըստ էության սատրապային ազգադավ քաղաքականության արդյունքում նույն տարվա վերջերին, նոյեմբերի 29-ին, 11-րդ Կարմիր բանակը Իջևանի կողմից ներխուժեց Հայաստան եւ նույնպես խորթայնացնելով այն, փաստորեն գուժեց հայոց վերակերտվող ազգային անկախ պետականության անկումը։ Հազիվ մի քանի օր անց դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը հարկադրված եղավ վայր դնել իր լիազորությունները, իշխանությունը հանձնելով կարմիր terrorի մոլուցքով տարապող բոլշևիկ զավթիչներին։ Իսկ ընդամենը 7 ամիս անց Ռուսաստանի Կոմկուսի Կոբյուրոյի 1921 թվականի հուլիսի 5-ի ապօրինի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղը բռնակցվեց Խորթային Ադրբեջանին, հետագայում 1923 թվականին իր պատմական տարածքի մի մասի վարշական սահմաններում օժտվելով ինքնավար մարզի կարգավիճակով։ Այսպիսով Հայկական պետության ստեղծումից ընդամենը 2.5 տարի անց Հայաստանի առաջին հանրապետության տարածքի ավելի քան կեսը խորթային Ռուսաստանը կամ մայականորեն հայ ժողովրդի կամքին հակառակ զոհաբերեց երկու թուրքական պետություններին։ Ամփոփ եմ 20-րդ դարավերջի Արցախյան շարժումը փաստորեն նույն դարաշրջին Հայաստանում եւ Արցախ աշխարհում ծայրառած ու երբեք չմառած ազգային ազգագրական պայքարի տրամաբանական շարունակությունն էր, Տոգորված հայոց միացյալ պետականության վերականգնման ու վերակերտման վեղ գաղափարով, որ ազդարարվեց դարձյալ հայոց զուգապետության, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության հրշակմամբ։ Անկախ արկա ծայրաստիճան վտանգահարույց այս ցանր իրավիճակից, որ ցավոք առաջացել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով եւ այն քաղաքականությունից, որ խաղաղության դարաշրջան կոչեցյալ կեղծ ու շինցու կարկախոսի ներքո վարում է Հայաստանի գործող իշխանությունը, հայ ժողովուրդն ամենուրեք այստեղ Արցախում, մայր հայրենիք Հայաստանում ու Սփյուռքում իր գերակշիռ մեծամասնությամբ միասնական է հերոսական նախնիած падգամած իր նվիրական իղձերում։ Ոստի այն համաժողովրդական պայքարը, որ ազատ, անկախ ու միացյալ Հայաստանի կերտման ու պահպանման համար ներկայումս համար անզիջում մղում են մեր ժողովրդի բազմահազար զավակները հայոց բոլոր հրապարակներում Աստծո օրհնությամբ հուսանք շուտով կփսակվի համազգային հաղթանակով։ Ասենք ամեն։ Thank you.